50 languages. 51 51 51การไปทำธุระ a s i a a j a m i s e d a s i a a j a m i s e d ดิฉันอยากไปห้องสมุด ma tahaksin raamatukokku Ma tahaksin raamattukokku ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ Ma tahaksin raamattupoodi Ma tahaksin raamattupoodi ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ Mä tahaksin kioski. Mä tahaksin kioski. ดิฉันอยากยืมหนังสือ Mä tahaksin raamatut lainuttada. มาตาหักสินรามัดตุตายนุตตาดิฉันอยากซื้อหนังสือมาตาหักสินรามัดตุตสตามาตาหักสินรามัดตุตสตาดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์มาตาหักสินอ้ายาเลเตอสตามาตาหักสินอ้ายาเลเตอสตาดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ ma tahaksin raamatukokku minna , et raamatut laenutada , ma tahaksin raamatukokku minna , et raamatut laenutada , ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ ma tahaksin raamatupoodi minna , et raamatut osta , ma tahaksin raamatupoodi minna , et raamatut osta , ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ ma tahaksin kioski minna , et ajalehte osta , ma tahaksin kioski minna , et ajalehte osta , ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา ma tahaksin prillipoodi , ma tahaksin prillipoodi , ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต ma tahaksin kauplusesse , ma tahaksin kauplusesse , ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังมาตาฮักซินปอกอริอาริสมาตาฮักซินปอกอริอาริสดิฉันอยากซื้อแว่นตามาตาฮักซินปริลเลอสตามาตาฮักซินปริลเลอสตาดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักมาตาฮักซินปูวิลลิโอยาเกอร์กิวิลลิโอสตา ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta , ดิฉันอยากซื้อขนมปัง ma tahaksin saiakesi ja leiba osta , ma tahaksin saiakesi ja leiba osta , ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา ma tahaksin prillipoodi minna , et prille osta , ma tahaksin prillipoodi minna , et prille osta , ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก ma tahaksin kauplusesse minna , et osta puuvilju ja köögivilju , ma tahaksin kauplusesse minna , et osta puuvilju ja köögivilju , ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง ma tahaksin pagariärisse minna , et osta saiakesi ja leiba , ma tahaksin pagariärisse minna , et osta saiakesi ja leiba